17. tačka vjerujemo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam sejidul murselin sejidul murselin što znači velikan poslanika sejidul murselin što znači velikan poslanika bilježi muslim bilježi muslim od Ebu Hureyre radijallahu anh da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam ja ću biti velikan u zagradi Sejid sa dvoje ja ću biti velikan sinova Ademovih na sudnjem danu velikan sinova Ademovih na sudnjem danu. Zarez. Prvi čiji će se grob otvoriti, znači kada, kada bude proživljenje, prvi čiji će se grob otvoriti, i prvi koji će šefat činiti i prvi koji će šefat činiti jeste li učili šta je šefat sa uzimanje šefat činiti 18, taška 18 vjerujemo da je Muhammed sallallahu alaihi sallam Khalil Khalil što znači prijatelj Allaha Đelešanuhu, odnosno više od prijatelja. Što znači prijatelj Allaha Đelešanuhu, odnosno više od prijatelja. Bilježi muslim, pište hadis, bilježi muslim od džunduba. Džunduba. Da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Allah me je uzeo za halila. Halil znači više od prijatelja, to smo već spomenuli. Allah me je uzeo za Halila kao što je uzeo Ibrahima a.s. Kao što je uzeo Ibrahima a.s. Naučite u reč Halil, kad se kaže Halil, da, da znate da je to više od prijatelja. Nije prijatelj, nego više od prijatelja, bliži nego prijatelj. Sljedeća tačka, 19. onaj koji poslije njega tvrdi da je vjerovjesnik on je lažac i onaj koji slijedi strast onaj koji poslije njega tvrdi da je vjerovjesnik znači koji poslije Muhammeda sallallahu alaihi sallam tvrdi da je vjerovjesnik on je lažac lažac i onaj koji slijedi strast strast toka zato je li opet je sura Ahzab 40. ajet nema vjerovjesnika iza njega 40, tamo smo napisali samo sad ponavljam ne morate pisati on je lažac mnogi su se jeli ovo ne morate pisati mnogi su se odmah nakon poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem smrti proglasili proglasili poslanicima najpoznatiji je bio od njih Musejleme Al-Kedhab bilo od njih oko 30-ak koji se proglašavali poslanicima međutim Allah Želšanu je sačuvao svoju vjeru, svoju istinu istina je jasna jel kao što je jasan dan iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem može doći čovjek koji će obnoviti vjeru kao obnovitelj vjere, jer ima hadis kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve svako 100 godina Allah dželšanu će slati onoga ko će obnoviti vjeru, ko će obnoviti vjeru. Ali poslanika i vjerovjesnika nema. Dalje 20. tačka. Već smo 19. pisali. 20. tačka. Naš poslanik je poslan i džinima i ljudima i svim stvorenjima. Naš poslanik je poslan i džinima i ljudima i svim stvorenjima sura El Ahqaf Ahqaf 29. do 31. ajet sura El Ahqaf 29. do 31. ajet i sura El A'raf 130, 158. 158. ajet Sura Al-Araf 158. Sura Ahkaf 29. do 31. Poslan je i ljudima i džinima i svim stvorenjima. Poslan je cijelom čovečanstvu. Ostali poslanici, znači razlika između ostalih poslanika i Muhammeda sallallahu alaihi sallam jeste, između ostalog, što je poslan on čitavom čovečanstvu, a oni su poslani samo svome narodu i svako ko je li ko živi ko je živio za poslanika sallallahu alejhi bio je dužan da u njega povjeruje i da njega slijedi jer sada ne vredi da se slijedi šerijat Musa Musa alejhiselama zato što je taj šerijat dokinut šerijatom Kur'ana odnosno šerijatom s kojim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. oni kršćani koji kare, koji govore da slijede šerijat Isa alaih salama, oni su jeli u zabudi i idu ka džehennemu. Sljedeća tačka, 21. Vjerujemo da je Kur'an Allahov govor i da nije stvoren. Vjerujemo da je Kur'an Allahov govor i da nije stvoren. Sad ćemo malo pojasniti. Šta znači Allahov govor? Allahov govor znači da ga Allah Đelešanovu direktno po potrebi objavljivao, to su direktne Allahove u riječi koje su objavljivane po potrebi preko Džibrila a.s. Muhammedu sallallahu a.s. To je Allahov govor. Znači Allah Đelešanu ga nije stvorio, nije rekao budi i Kur'an nastao sam po sebi. Nego to su direktne Allahove Đelešanovu riječi pešte, Allah ga je spustio Rasulu objavom. Allah ga je spustio Rasulu objavom i vjernici su mu to potvrdili. Znači nije mu je spušten kao jedna knjiga, kao jedna rečenica, nego spuštan je postepeno objavom po potrebi. Znači Allah ga je spustio Rasulu objavom i vjernici su mu to potvrdili ko tvrdi da je Kur'an ljudski govor postaje kafir ko tvrdi da je Kur'an ljudski govor postaje kafir u vezi sa ovim, ovim pitanjem na velika iskušenja naišao je poznati učenjak i poznati jeli, ima mezheba Hanbelijskog Ahmed ibn Hanbel poznate su njegova iskušenja u popitanju stvaranja Kur'ana kada je izmišljena novotarija, uvedena novotarija da je Kur'an, da je Kur'an stvoren i da nije Allahov govor. To je ta sekta u islamu koja se zove, jel, Mu'atazile, koji su tvrdili da je Kur'an stvoren, a da nije Allah sura sura el kijame sura el kijame 22. i 23. ajet sura al Qiyame 22. i 23. ajet što se tiče stanovnika Dunjaluka piš dalje što se dok zato je dok je zato je sura sura šura ešura 51. ajet sura ešura 51. ajet i sura Al-An'am Al-An'am 153 tačka ne govorimo o, Allah, o Allahovoj vjeri bez znanja ne govorimo o Allahovoj vjeri bez znanja za ono u što nismo sigurni kažemo Allah najbolje zna odnosno kažemo Allahu a'lam za ono zašto nismo, u što nismo sigurni, kažemo Allah najbolje zna. Allahu a'lam. Braćo, ova je tačka, odnosno ovo pitanje mnoge upropastilo. Oni ljudi koji stoje na čelu ummeta, koji stoje na čelu muslimana, alimi, takozvana ulema, ima i dosta koji ne znaju Allahu Đelešanu vjeri govori o njoj kako se njima sviđa, odnosno kako oni misli. Pa daju fetve ko iz rukava. To je veliki musibet. Jer ne samo da će štetu nanijeti sebi, nego će zavesti druge. Zavesti, zavesti druge. Ko će danas ubijediti? Ko će danas ubijediti narod? da je džihad farz ajn kada muftija recimo neki primjer navodimo samo kad im neki od muftija rekao nije džihad farz oni slušaju muftiju slušaju one koji imaju što kažu koji imaju čin koji imaju papir oni ne gledaju istinu kroz kroz istinu nego gledaju je kroz ljude koji su na čelu I koliko je takvih alima, koliko je takvih uleme upropasila narode, umete, donese je fetvu posebno danas u, u nekim islamskim zemljama kao što je kao što je Egipa, Tavžir, tamo ta zvanična ulema, donosi fetve koje su suprotne sa Kuranom i Sunnetom. Ne, ne, ne govori se o dizanju ruku, nego fetva koja je, koja je skroz u, u suprotnosti sa, sa halalom. Recimo, dozvoljavaju, kaže, alkohol u određenim količinama, koristeći ajet koji je derogiran, koji je dokinut i mnoge druge stvari. A da ne govorimo o suđenju drugim zakonima mimo Allaha u Đelšanu zakona. Sura, napišite ovo dokaz, sura Al-Isra, 36. ajet. Sura Al-Isra, 36. ajet. I sura Kasas, 50. ajet. Sura قصص بدسيتي آيت بدسيت بدسيتي I sura Isra 36 24 tačka vjerujemo da je mi'arađ piše se mi'arađ ili mirađ čuli se za mi'arađ vjerujemo da je mi'rađ istina. Sad ćemo objasniti šta je mi'rađ. I da je naš poslanik, pišite, i da je naš poslanik i tijelom i dušom prenesen iz Mekije do Jerusalema. I tijelom i dušom prenesen iz Mekije do Jerusalema. u zagradi od mesđidul harama znači od kabe do mesđidul aksa'a u Jerusalem znači zagradi od mesđidul harama do mesđidul aksa'a dvoje a na kraju poslije je uzdignut na najviša nebesa poslije je uzdignut na najviša nebesa. Ovaj događaj je muđiza njegovog poslanstva. Ovaj događaj je muđiza njegovog poslanstva. Muđiza to je nadprirodna stvar ili van prirodna stvar. U zagrad napište muđiza, stvar koja je van stvarnosti kojom Allah Đelešanuhu učvršuje svoje poslanike kojom Allah Đelešanuhu učvršuje svoje poslanike da bi ljudima dok, dokazao njihovo poslanstvo da bi ljudima dokazao njihovo poslanstvo sad nastavljamo jel, da objaš, kako se desio mi Arađ poslaniku sallallahu alaihi sallam je došao Džibril pište, pište došao mu je Džibril sa jahačom životinjom koja se zove Burak Buraka koja se zove Burak sa jahačom životinjom koja se zove Burak uzjehao je ovu životinju i na njoj prešao uzjehao je buraka i na njemu prešao od masjidu harama do masjidu aksa'a do masjidu aksa'a nakon što je stigao u masjidu al svezao je buraka za halku ove džamije svezao je buraka za halku ove džamije i klanjao kao imam svim poslanicima i klanjao kao imam svim poslanicima zatim je u istoj noći prenesen iz tog mesčida do prvog neba Pre, prenesen iz tog mesčida do prvog neba tada je Džibril tražio da im se otvori nebo pa je otvoreno tada je Džibril tražio da im se otvori nebo pa je otvoreno na njemu su sreli Adama alaihi salam nazvali su mu selam nazvali su mu selam i on im je odgovorio pa su mu potvrdili njegovo poslanstvo pa su mu potvrdili njegovo poslanstvo sad im je uzdignut na drugo nebo i na njemu je, na njemu je vidio Jahja Isa alaihi salam Jahja i Isa a.s. Na njima je vidio Jahja i Isa a.s. Nazvali su im selam i oni su im odvratili. Nazvali su im selam i oni su im odvratili. Potom je uzdignut na treće nebo gdje je susreo Jusuf a.s. Nazvali su mu selam i oni im je odvratio. Zatim su uzdignuti na četvrto nebo gdje su sreli Idrisa a.s. Nazvali su mu selam i oni im je odvratio gdje su sreli Idrisa alaihissalam znači sad ostavite par tačkica sve se ono ponavlja znači nazvala smo selam oni je odgovorio i tako dalje zatim je uzdignut na peto nebo gdje je sreo Haruna brata Musaova gdje je sreo Haruna, brata Musaova, i za njega isto je taški sred, znači, nazvali su mu Salam, on im je dovorio. Harun, brat Musa, alaihissalam a potom je uzdignut na šesto nebo gdje je sreo Musa a.s. Kada je htio da napusti ovo nebo, znači, kada je htio da napusti ovo nebo, Musa a.s. je plakao. Pa upitan šta te je rasplakalo? On reče, sljedbenici dječaka koji je poslan posle mene sljedbenici dječaka koji je poslan posle mene ući će u većem broju u džennet od mojih sljedbenika ući će u većem broju u džennet od mojih sljedbenika tačka zatim je uzdignut na sedmo nebo gdje je sreo Ibrahima alaihissalam Zatim je uzdignut na sedmo nebo gdje je sreo Ibrahim a.s. Posle toga je dignut do sidratu muntaha'a. Do sidretul muntaha'a. Muntaha'a. Do sidretul muntaha'a a zatim do Bejtul Ma'mura a zatim do Bejtul Ma'mura u Zagreb napište to je mjesto je li to je mjesto iznad sedam nebesa direktno iznad Kabe či znači, direktno iznad Kabe vertikalno iznad Kabe u njega svaki dan uđe 70.000 meleka u njega svaki dan uđe 70.000 meleka i više se isti ne vraćaju i više se isti ne vraćaju. Znači dolaze drugi, svaki dan drugi 70.000 meleka. Do sunnjega dana tako. Dalje nastavljamo. Zatim je uzdignut uzvišenom Allahu Đelešanuhu pa mu je približen na daljinu dva luka ili nešto manje. Pa mu je približen na daljinu dva luka ili nešto manje. Tada mu je Allah Đelšanu naredio 50 dnevnih namaza. Tada mu je Allah Đelšanu naredio 50 dnevnih namaza. Nastavit sutra. Ovaj hadis je li još dovršen. <clears throat> Sutra ponovite da bi mogli nastaviti. Preko sutra. Assalamu alaikum. Sad ćete imati iza ovoga Bismillah, alhamdulillah, sada sam rasulillah, obad. Nismo se vidjeli jedno kraće vrijeme, a razlog tome je iskušenje kadar Allah koji u nas je pročistio malo i preispitao, a to je od onog što mi vjerujemo, jer prvo što učimo iz akide jeste da vjerujemo u Allaha tabaraka wa ta'ala u šest imanskih šartova, a od njih je da vjerujemo da sve što se snađe čovjeka od dobra i od zla Allahov je kader i njegova je odredba o tome raspredati i šire govoriti tome će se pozabaviti više stari muđahidi a s vama ako vola ćemo nastaviti medresu ob, obično normalno inša one tačke što smo i napisali neke od njih trebaju veće pojašnjenje, preciznije i detaljnije objašnjenje, da bi se to smirilo u ljudskim dušama i da bi to shvatio ljudski mozak. Tačku gdje piše da je Allah Želešanu stvorio stvorenja, odredio im sudbinu i eđele. Kladeni hadisi koji izgledaju čovjeku nevještom da se sukobljavaju i da se ne podudaraju. Međutim, poznato je da je poslanikov hadis vahi objava i da on sav podržava jedan drugi. Jedan drugi podržava i jedan drugom potvrđuje istinitost. Tako hadis zapisali ste ga od Enesa radijallahu an gdje stoji da čovjek 40 dana biva u utrobi majke od, od Ibn Mesuda Ibn Mesuda radijallahu an zatim 42. dana bude kao ugrušak 42. bude kao mudva dok Allah Želešanu ne pošalje meleka koji zapiše četiri stvari dok mu je arš bio na vodi Dok se razumije da je kader sudbina propisana i da čovjeka neće snaći ništa drugo nego što mu je određeno je bilo. Zatim dolazi hadis gdje stoji da ne odbija kader ništa osim dova i da ne produžava život ništa osim dobročinjstva. Kod ovog ćemo malo stati. Kada čovjek posjećuje rodbinu, kada jača rodbinske veze, da mu Allah Želešanuhu povećava život i proširuje na faku. Ale... Ono što smo pisali kao objašnjenje u hadisima. Želešanuhu je znao uvijek šta će bude. Pa je znao svakom čovjeku njegova djela. Šta će da uradi čovjek. Znao je da će ovaj posjećivati rodbinu, da će ovaj činiti dobročinstvo roditeljima, da će ovaj činiti dovu i sve je to uvažio i propisao. Tako da kader stoji kader prije pet, preset hiljada godina. To je kader. I uzeto je po Allahovom žadlašanu u znanju da neće ništa izaći iz okvira znanja. Tačno je znao minutu ko će, hoće li dignuti ruke, neće li koju će riječ izgovoriti, pri kojoj će riječi zamuckivati, pri kojoj neće, oko kojoj će se misliti. Sve je Allah tabaraka ta'ala znao i u skladu sa svojim znanjem zapisao i to je sada bila šta? To je sada odredba po njemu se mora odviti. O pitanje vjerovanja u sudbinu je jedno od najosjetljivijih pitanja u islamu i njegovoj akidi. Zato su na njemu mnogi zalutali i mnogi izgubili pravi put. Zbog lošeg shvatanja i razumijevanja ove sudbine nastale su i neke od frakcija koje niječu Allahovu odredbu ili niječu slobodnu volju. Tako će ljudi reći, pozivajući se na kader, tvrdeći da vjeruju u kader, međutim to je zloupotreba. Kada kažeš mu hajde namaz, reće ako Allah odredi ja ću klanjati. Ili ako pije, kaže ovo je meni Allah odredio i tako dalje ovaj kader umjesto da čovjeka povede na pokornost i strah od Allaha tabaraka wa ta'ala kod njih je postao opravdanje za njihove grijehe i opravdanje za njihovo neizvršavanje propisa vjeri ti isti koji se u vjeri tako ponašaju i nalaze ta neispravna nekakva opravdanja u Dunjaluku se ne ponašaju tako neće da kažu neću radit doće mi na faka doće mi obskrba ako mi je propisano danas ručati, ja ću ručati, ne moram radit ili ako mi je propisana žena doći će ne moram skakat međutim vidimo i za Dunjalukom ide lijevo desno putuje rani kasni zamara se e, obolijeva tako dalje pa zašto onda kad, kad u vjeri tako, tako primjenjuju takve stavove, zašto i ne primjenjuju u Dunjaluku, ili kad primjenjuju u Dunjaluku to da treba raditi i treba ulagati napor, zašto se ne bi trudili u vjeri. Znači, ovaj njihov stav različit prema Dunjaluku i vjeri, dokaz je da su oni toga svjesni i da je to samo otkrivanje onoga što je u njihovim srcima. U hadisu stoji također da će Allah Želešanu na sudnjem danu reći Adamu da izabere skupinu za vatru pa će upitati Adam a koja je skupina za vatru reći će iz 1999 za vatru a iz te iste 1001 za džennet je umorio ashabe bio im je velik, veliki teret i opterećenje jer se stalno pitali ako 999 ide u džehennem ko sam ja da budem taj jedan od, od hiljade pa se požalili poslaniku alaihissalatu wasalam koji im je rekao vaš broj među brojem drugog umeta je kao bijela dlaka među na koži crnog crnog vola. Radite, i ovo nas se zanima kod kadera, radite, svakom je olakšano ono zašto je stvoren. Radite, svakom je olakšano ono zašto je stvoren. Pa ko je stvoren za džennet, bit će mu lahko, inša Allah, da čini ta djela i obratno. I traži rad, traži ljudski, ljudski trud. Je pitanje. I... Kobra, kobra. Stavka pod kojom smo naveli dvije volje ne treba da se dobro razumije jer ako se ne shvati mogu da se da razumijevanja budu pogrešna da odvedu čovjeka na pogrešnu uzvišeni upućuje koga hoće a u zabludu odvodi koga hoće pa će reći džahel kako vidi odvodi on u zabludu. Kako ću se ja oduprijeti tome? Kako naređujem i uputu, a odvodi u zabludu. Zalešanuhu hoće ljudima uputu. Hoće uputu. Međutim, odvede ljude u zabludu. Kako sada da ovo dvoje objasnimo i da, sva, da svako ostavimo na njegovo mjesto? U ovoj temi 5-6 minuta samo, jer oko kod ove teme, što se više govori manje se, zna ko se prepusti vjerovanju i ko uzme samo ono što je rekao Allah i njegov poslanik i što je ulema na tim granicama nešto pojasnila, objašnjavajući samo Kur'an i sunnet tu, donošeći svoja mišljenja kao što su tu zaglavili filozofi i mnogi drugi, Jer ovdje čovjek što više govori manje zna manje zna jer ga odvodi tu u zavrodu. Evo kad je stvorio ljude, želio im je i htio im je uputu. Stvorio ih je da im pošalje uputu da ih izvede na pravi put da mu robuju. Zbog toga ih je stvorio. Pa im je poslao poslanike iz milosti i poslao im sa njima knjiga da ostanu i iza njih i sve to radi upute ljudi koju Allah Želešanu hoće ljudima. Tako kad ljudi dođu na dunjaluk na, na kome su stvoreni da budu iskušani i suoče se sa tom istinom, sa tom Allahovom Želešanu željom, ima i koji osjete najveću sreću kada to upoznaju. I šta urade njihove misli od hajra, šta urade njihova srca koliko se rašire za, da spoznaju Allaha, koliko u svojim dovama Allaha Đalešanu veličaju, koliko nadu ulažu na Allaha, koliko misle na Allaha, koliko su u, u, u svojim mislima Allahu Đalešanu pokorni, ponizni i odaju mu veličinu i časti, da Allah nije stvorio nikog sem njih, dovoljno je vidjeti da je Allah Đalešanu, po njima da je Allah Đalešanu zaista istinski gospodar. Ima i druga vrsta koja se uzoholi i sve to negira i nastavlja putem i nada putem prkosa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kada biti put jednih i drugih isti i odnos Allahov Đalešanu prema jednima i drugima isti ne samo na, na ahiretu nego na dunjaluku istog momenta dok, dok pokazuju svoje stavove sigurno ne. Allah Đalešanu će svakom robu zbog svake pokornosti i svega čime se žele Allahu Đalešanu umiliti i približiti povećati svjetlo povećati čvrstinu povećati spoznaju povećati uputu povećati kod njega subhanahu wa ta'ala ugled a također i drugom svaki grijeh će ostaviti trag pogotovo oholost, odbijanje ulažu tjerivanje odvraćanje od Allahova puta, ratovanje protiv Allahovih prijatelja tako dalje, sigurno da ti zaslužuju da Allah žele šanuhu im pripremi veću nesreću, odnosno da im poveća zabludu. Sigurno s tim grijesima koje su počinili, srce će im otvrdnuti, e, krivi put će im se prikazati pravim, pravi put će uzeti za zabludu i od nje odvraćati, skrećati, misleći da time čine pravu stvar i izvršavaju pravu misiju. Želešanu je poslao dokaze već ovdje. Allahova knjiga je svjedok između nas i ona svjedoči za svakog ko se pokori, a isto tako svjedoči protiv svakoga ko bude prkosnik. Na sudnjem danu ovi zločinci, ovi kafiri, neće imati opravdanja za svoje postupke. Kao što kaže uzvišeni na, na dosta mjesta, kaže i reći će da smo shvatali i slušali, ne bi bili od stanovnika rasponsale vatre i priznaće svoje grijehe, a daleko a daleko bili stanovnici te rasplansale vatre, daleko bili od Allaha i svakog dobra. Zatim, u Kur'anu na drugom mjestu kaže i posvjedočit će oni protiv svojih duša da su bili kjaferi. Priznaće svoje grijehe, kaže u prvom momentu, a u drugom i posvjedočit će protiv sebe da su bili kjaferi. Primjer učitelja i učenika od kojih on traži zadatak, nudi im, na kraju će ih ispitati. Jedan od njih dobro razumije i shvati i trudi se da što bolje uspije i izvrši što je pred njega postavljeno. A drugi se igra i odgađa i ulaže lažnu nadu. Kad dođe kraj, jedan će uspjeti, a drugi neće. I odgovornost će biti ni na kom drugom nego na, na njemu. Jer imao je predavača kao i ovaj, imao je vrijeme kao i ovaj, imao je knjige kao i ovaj, objašnjeno mu kao i on, bio razuman kao i on, međutim, ostavljajući obaveze koje su pred njega postavljene, zapošljavajući sebe fesadom i igrom i zabavom, nije uspio. Primjer, braćo, zamislite oca koji ima dva sina. I jednog i drugog upućuje na hajr. Želi li otac svakom sinu hajr? I jedan se pokaže da sve izvršava. I otac mu iz dana u dan više povjerava i više ga upućuje. A drugi, što mu više govori, samo više čini belaj. Samo više oca je zijeti i više pokući pravi haos i tako dalje. Nema sumnje da će otac od ovoga dignuti ruke i da će se sa njegovom zabludom potpuno smiriti i da koje god zlo neko kaže, ovo radio taj reče, nosi ga, nemam sa njim ništa radite od njega šta god hoćete. Niko ne može reći da otac nije htio jednom i drugom hajr. Međutim, jedan od njih nije sebi htio hajr. Dakle- Počeli smo da postoje dvije vrste Allahove Đalašanuhu volje, šariatska, vjerska, kojom naređuje i ostavlja ljudima da urade ili ne urade, zašto će biti e, nagrađeni i kažnjeni, što je u ostalom sva mudrost, sva mudrost ovog i onog svijeta i presude i stvaranja dženeta i džehennema i slanja poslanika i tako dalje. I druga je kaderska. Ova kaderska mora bit. Kaderska mora se izvršiti. Allah žele šanu i vidimo je. Vidimo je hoće da bude i, i dobro i zlo kaderom. Međutim, voli samo dobro. Kaderom hoće da bude i mu'mina i kjafira, jer da neće, ne bi ih bilo. Šerijatom neće kjafire Allah tabaraka wa Šerijatom Allah tabaraka wa ta'ala naređuje da osjećamo ruke kadljivcu, ili tako? Međutim, vidimo ne sjeku se kadljivcima ruke. Šta to znači? Je to znači da Allah voli da se ne sjeku? Ne. Međutim, neće ljudi i neka im bude. Neće ljudi i Allah Želešanu kaderom vide šta dozvoljava. Da se ne izvrši njegov njegov šerijat. I to je odgovornost to je odgovornost ljudi. Pa Allah tabaraka wa ta'ala znači hoće iman od svih ljudi šerijatom međutim kaderom hoće samo od onih koji daju prednost uputi, daju prednost pravom putu. I onda vidimo da su samo ti kadarom budi mu'mini. I njih vidimo da su mu'mini. Što se tiče drugih, Allah Žešanu ne prisiljava, oni hoće kufr, Allah kadarom budi mu'min. Ne, pušta i Allah Žešanu. Tako da kaderom ovdje Allah Žešanu hoće i šta? Hoće kufr, kaderom odredio ga je. Tako isto Allah šanu voli svim robovima džennet. Koliko samo poslanici su se starali i koliko im je teško padalo da ljudi idu u vatru. Koliko meleki kad god uđe skupina reće, e, šta vam je? Pa zar niste? Zar nije vam pamet vaša kazivala? Zar vam nije bilo jasno u životu kog se živjeli da, da je to Allahova, da to nije igra? nisu vam objasnili poslanici, nisu vam došli poslanici, ništa nije zanimalo nego pravi put. I tako su vam ostali, zar nije ibrat u njihovom životu? Zašto se vi niste pobojali? Pa i vi se starali za, za ovim svijetom. Međutim, kada nam Allah Želešanu hoće i džennet i džehennem. To je kader. U Ibrahima alaihi salatu wasalama imamo također dokaz ove, ovih tiju volja šerijatske i kaderske. Allah tabaraka wa ta'ala šerijatom, propisom, obraćanjem svojim i naređivanjem Ibrahimu alaihi salatu wa salamu kao ispit vjere ova šerijatsku volju naređuje da žrtvuje sina. Međutim, nakon što je se Ibrahimovo srce složilo i odazvalo Allahu tabaraka wa ta'ala i naredilo rukama da to izvrše, znači predala se, eslem tuli rabbil alamin, Allah želešanu kaderom neće da bude zaklan Ismail. Kaderom neće. Ovdje vidimo znači razliku između šerijatske i kaderske volje. Neko da mu ovo nije jasno. Ovo ako treba deset puta ponoviti, ponovit ćemo da bi se razumjelo. Pitanja bilo bi korisno, braću. Ako poznajemo dobro ovu šerijatsku volju, ona su svi propisi u islamu. To je šerijatska volja. Sve što ima, u, da vjerujemo, da postimo, da klanjamo, sve što je u, u fikhu islama, to je Allahova djelašanu šerijatska volja. Sve što se desi mimo toga, sve što se desi mimo toga, je Allahova djelašanu sudbinska volja. Sve ima toga je sudbinska volja. Jel Allah tabaraka wa ta'ala? Aj, bitke na Uhudu. Allah tabaraka wa ta'ala ne voli, ne voli nikada da, da budu kafiri nadmoćni nad mu'minima. Ne voli nikada. Nego šarijetom im propisuje da budu narod iznad svih naroda. Međutim, kada vjernici odustanu od toga, odustanu od šarijata, Allah tabaraka wa ta'ala kao što je na Uhudu, dao da muslimani izgube zbog nedostataka i manjaka ovdje u njihov odnosu prema šerijatskoj Allahu Đelešanu volji da Allah Đelešanu kazne, da iskušenja tako i danas vidimo muslimane da su najdojniji narod najniži iako im Allah Đelešanu želi da sa njegovom riječu budu najugledniji i naj ili iznad svih ljudi. Međutim, kad to oni neće, kad ne izvrše šerijat, onda dolazi Allahova Đalešanu u kaderska odredba kao što dolazi onome ko neće namaz, jel da? Da i ne Allah ga ne prisiljava na njega. Ko potpomogne silnika, Allah Đalešanu mu ga pretpostavi. Stavi ga da nad njim dominira, da ga on teroriši. To je isto Allahova sudbinska odredba. sreo je Musa koji ga je upitao šta ti je naređeno odgovorio je wasalam, da je zadužen s 50 dnevnih namaza Musa mu je rekao da se vrati svome gospodaru i traži olakšicu. Resul sallallahu alaihi wa sallam se okrenuo i pogledao Džibrila, a ovaj mu gestom potvrdio ovaj mu gestom znači potvrdio da bi bilo dobro da se vrati i zamoli. Kad je to učinio, Allah Đalešanu mu je umanjio deset namaza, znači sve ovo na četrdeset ponovo je došao Musa'u a on ga posavjetovao da postupi na isti način to se dešavalo svaki put je Allah umanjivao po deset namaza poslije deset umanjio je na pet se vratio Musa alaihissalamu opet mu je rekao vrati se svom gospodaru i traži olakšanje našto je Resul sallallahu alaihissalam rekao stid me je da više tražim sa ovim sam zadovoljan puno se predajem znači bilo je 50 pa je povratio Resul Salam pa 40 pa se, ponovo ga Musa Salam postavite pa se vratio pa 30 pa ponovo 20 pa ponovo 10 pa ponovo sa 10 na pet i ponovo Musa alaihi salatu wasalam mu je predlagao da zatraže od Allaha Đalešanu olakšicu međutim Rasul sallallahu alaihi wasalam je odlučio da ostane na pet da ne traži više Isus stoji ovdje kada, kada se to desilo Allah Đalešanu je rekao to jest od Allaha Đalešanu je se oglasio glasnik ko je Allahu Alam koji je rekao propisao sam dužnosti i olakšao sam svojim robovima propisao sam dužnosti i olakšao svojim robovima znači u ovom drugom hadisu se osjeća tu prava bit prava bit da Allah Žešanu hoće da propiše dužnosti robama da mu se približavaju da i ne ostaje bez upute ali isto tako da Allah Žešanu kod svakog propisa olakšava ne želi robovima patnju Zakum Allah لنا شرعة إلى الله عدنا لدحر العلا وسرنا إلى الكفر في أرضه فإنا مع النصر لنا موعدا أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا فرحه ولدوا معاقل جندا عدا ولدوا معاقل جندا عدا صروف المنايا بأسيافنا نذيق العدو لظى بأسنا فنحن نرى المجد يمنو لنا خلال السيوف وطعن القنا صروف المنايا بأسيافنا نذيق العدو لظى بأسنا فنحن نرى المجد يمنو لنا خلال السيوف وطعن القنا أمام الأمر جنودا فداء عز الكتائب ليوم النداء أماما أماما جنودا فداء أعد الكتائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معابل جند العداء الغائب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق طرحه ودكوا معاقل جند العداء ودكوا معاقل جند العداء ودكوا معاقل جند العداء ودكوا معاقل جند العداء ودكوا معاقل جند العداء ودكوا معاقل جند أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد أبدا لا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآني سائرون في طريق الحق يا جند الله سائرون في طريق الحق يا جند الله جند الله أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير جند الله جند الله درب قويم بالهدى القرآني أبدا لا نحيد أبدا لا نحيد عن حق الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله لابد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى لجنات ربي سار الشهيد عن دربه دوما أبد لا نحيد